Be, be, montuan ebe eh, sartzea hemen dugu eta eh, hor eh, ebe imertsu haukan dugu hemen Iserriko Eskolan eta ara behoita amak bat e, ikasle baitugu ama eskola beraz dena eskolaz aidaganen da hor amak bat dira eta ara baditugu e, postu ikasle osoik Era erakasle, erakasle e, eskolaren zat Nola partikatuak Eskola eta frantzesean ertien? Ebe, bi postu uh, eh, eskolaz, bedaz, osoik, eta beste bat uh, eh, frantzesez, ara. Baina, mintzo gire bementuan, bada, ez da ofiziala hona, aste honetan izain da? Ara, ez da hona ofiziala, baina aste honetan jakinen dugu, ea, postu erdi bat uh, eh, eskolaz kentzen digunez edo ez. Agian, be, normalki, uh, txikiko ditugu iru postuak, ara. Hori ez? Zuten? Itzemana zen, zuten, bai.